Allaha Đelešanohu molimo da ovo naše druženje i ovaj naš skup učini od onih skupova na koji se spušta o milost, koji je koji u meleki, koje Allah nam uspomenje u odabranom društvu. A zatim, mi ćemo danas evo početi, ako da, sa ovom, sa ovim našim predavanjem, s temom koju su već najavili.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 Muž, žena u osnovi nisu ništa naravno i ne trebaju da budu, nisu ništa po krvi. Ali kako brak zbližava? Pa ti onda e, punac i punica postaju ko, ko, majka i, i, sve, i, odnosno svekar i svekar. Ja?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 pomoću, kojega, on radi. Hoće da kaže, žene, što što sebi da pričaju, vazane ti svoj monolog vode, sam, ne možeš, ne možeš da shvatiš šta hoće, šta hoće. I treće, kaj kompjuter će ti pohraniti i sačuvati sve tvoje greške koje si ti pravio u toga. I kad je ti, taman kad ti zaboraviš, on ti izbaci opet. Tako žena kad je posle pet godina ti spominje neke, neke greške i neke stvari koje si, koje si, koje si Kaže profesor, izgledaju jaki dokaze. Da vidimo, djevojčice, djevojčice, šta vi kažete, zašto je kompjuter muško?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 Kaj, hajde ustanite, zar, zar, spavate, zašto ne noći namaz? Kako su joj odgovorili? Ka Allahu poslaniće, duše su Allahove ruci, ona hoće, hoće, probudit će i ako hoće ostaći, ostavit će da spavaju. Pa je poslanik sallam otišao od njih je zaista čovjek spreman da raspravlja, kaj je skirao kuranski jaj, uvijek spreman, spreman, spreman na raspravu.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 To, to su konkretne stvari. Ne može niko ponuditi bračnim bračni drugovima rješenje problema koji ne, ako neće. Ako neće da riješi problem, znači neće a tražiš da, da riješiš problem. Znači, rasplamsat će se još više smutnja. I još veći, veći će problemi nastati ako i muž i žena ustrajavaju u svojim stavovima.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 Nemoj svoj, da tako kažem, prljavi veš nekom drugom onaj, pokazivati, pa da ti on pokušava rješavati tvoje probleme. Mako on bio, neki on povjedi, neki on... Druga je stvar, jer vidjet ćemo kako se rješavaju bračni problemi. Ko je taj daje?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 Ono bude toga često puta, jel? Hajde, vidi se na drugom na početku, međutim kasnije vidi, nije brak avantura za, za jedan mjesec ili ono, ono. Međutim, kod muslimana i muslimanki, čitav život može biti medeni mjesec, ako se drži kod Ahli ne samo jedan mjesec, nego čitav život. Nažalost, kod nas medeni mjesec se ne završi do kraja, a već osjećimo, osjetimo gorčinu njegovu, gorčinu, tog života. Znači, li on mora da traje. E šta je sad? Šta dovodi do mogućnosti? Trajanja, trajanja ljubavi. Koji su to uzroci?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 Ne, neće tako biti. Zašto? Zato što je život, čovjek nije kamen pa ili čaša, gdje ga ostaviš, tu ćeš ga i Danas je kod insana ovako, sutra onako. Upravo zbog ovih, zbog, zbog ovog karaktera i osobina ko, koje, koje smo spomenjali.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 أقول قولي هذا وأستغفر الله